Bai, egunon, ni maite galartza naiz, eta guk sortu dugu hemen iparraldean Pilar Seleken aldeko komitea. Eta ni komiteko kidea naiz. Lehen galdera, biziki simplea, nor da, Pilar Selek, simplegi? Ba, Pilar Selek da idazlea, soziologoa, Istanbulen sortu zen duela berogita urte, baina bera da batez ere ekintzaile feminista eta antilimitarista. Gaur egun izan bizi da eta handa unibertsitatean irakasle eta errefusiatu politikoa da Frantzian 2017 urtean lortu zuen frantses nazionalitatea. E, Berak aldekin behar izan zuen Turkiatik 2008an, e, gartzelan bi urte eta erdi pasa ondoren. Zergatik, berak soziologia ikasketa bukatu zituenean, hasi zen ikerketa lan bat egiten kurduen diasporari buruz, eta orduan poliziak atxirotu zuen, eta eskatu zioten ba, kurdu guzi hauen kontaktuak emateko, berak ez zituen kontaktuak eman, eta horregatik eh, pasa zituen gartzelan bi urte eta erdi, han torturak e, pairatu zituen, eta kartzelan zegoelarik, gertatu zen eh, Istanbuleko azokan gaz izuri baten ondorez, ondorioz lerketan dibat, bat, Eta berari loporatu zioten, ba, lerketa horren arduraduna izatea, atentatu bat eh, berak eh, burtu zuela, eta bo, hauzi horren ondorioz, ba, ogita, ogita bosturte, e, eh, dabil burrukan, e, berari loporatzen behitiote horrendik ere, ba, lerketa horren arduraduna, eta naiz eta txosten guziek frogatu e, gazi zurketa bat izan zela, ba usiak aurrera jarraitzen du. Hano, hor duz geroztik ez dela e, bere etxera sartu, ezin dela sartu turkera? Ez, ezin da, ezin du, ezin da itzuli, 2008an aldegin zuen, e, bazekielako, ba, gauza larri zegoela han e, Istanbulen aldegin zuen lehen joan zen Alemaniara eta gero ulertu zuenean Alemanian zegoela, ulertu zuenean ezingo zula inoiz e, Turkiara itzuli, bat horri zen Frantziara, bera Frantsesa bazekien, eta poliki poliki ba hasi zen bere bizitza Frantzian egiten eta geroztik eh, hemen bizi da. Zertarako sortu zen uh, eh, komite hori azkenean bere bere alde uh, sustengoa behar du Pinar Bo, ba, berak sustengoa behar du ba, bo, gauza, gauza askogatik. Eh, ba, azteko bera, bera da eredu bat, bera ez da bakarra. gaur egun Turkian hainbat eta hainbat pertsona ari dira uh, sufritzen, bera hemen sufritzen ari dena. Baina gu pentsatzen dugu, bera hemen bizi denez, e, bera gaur frantsesa izanik e, estatuak defendatu behar du. Eta badakigulako, bera salatzen duen estatu turkiarrak ez dura salatzen juridikoki, hauzia politikoa delako eta hor e, estatu frantsesak ere parte hartu behar du, bere segurtasuna bermatu behar du eta ez du jokorretan parte hartu behar. Beraz, e, biziki komplikatua da, kontutan hartzen badugu. Ba, zer gertatu zen adibidez e, duela mar urte, e, Frantzian, hiru kurdu hil zituzten, eta horrezkero ez dugu jakin mm, zer pasatu den, bat, bat dugu gure ideia, baina mm, frantziar estatutik ez dago inongo, inongo laguntzarik, ez, e, kasu hori eh, agertzeko, pasaden abenduan beste iru kurdu berriz ere hil zituzten, beraz, e, Turkiar fasismoaren ondorioak hemen ere pairatzen ditugu, eta hori pinarek berak salatu zuen duela gutxi adibidez bere artikulu batean. Eta orain, ba, bera defendatu behar dugu, zer eta ez badugu defendatzen, bihar edo zer gertatu daiteke. E, Turkiaren, Turkiaren estatuaren bortizkerianen ondorioak, ari dira ere Europara heltzen eta hori kontuan kontutan hartu behar dugu. Eta horregatik ere defendatu behar dugu pinaren kasua. Ze beste, bihar beste bat eh, izan daiteke, eta gero beste bat, eta gero beste bat. Hmm. Eta hori ez da posible. Zerretik Turkiak, uh, eh, eh, Pinarxileken kontrako, bataila hori segitzen du, hainbat turte, eh, eta urte pasa ondoan, zerretik jenatzen du Turkia, Pinarxilekek, zer? Ba, zer gertatzen da, bera bizik izaguna da Turkian, gara hartan bere usiak eh, arrabotsa handia egin zuen, eh, atxirotu zuten garaian, Eta zergatik, ba, bera, batakizu, bera da, batez ere, iraultzaile handi bat. E, bera da, Simon Bale, filosofaren oinordeko zuzena, horrez dut, zalantzarik. Eta berak, boter botere eta dominazio geruza guztiak aztertzen eta astintzen ditu. E, batez ere antimilitarista eta feminista da. Eta betidanik danik, e, bazterrean bizi direnen alde egin du. E, adibidez bere Lancelot liburuak hori biziki ongi azaltzen du. Beti egin du ba, bizi diren pertsonen alde, e, prostituten alde, LGBT pertsonen alde, baina batez ere bera e, saiatu da e, kurdu eta armeniarren historioa eta memoria berreskuratzen. Eta hori ezin diote barkatu eta ez diote inoiz barkatuko. Ez bakarri berari, adibidez, ordugu beste kasu bat, e, Randink, e, eh, kasetari armeniarra, 2008an eh, hil zuten, han Istanbulen, arrazoi beragatik, bera saiatu zen, ba, bake bezala lan egiten eta Turkia mm, Turkian bizi diren herrialde guzien elkargune bat bezala sortzen, eta hori ez barkatu, eta hil egin zuten, eta adibidez, Demirtas, uh, eh, HDP-ko buruzagi kurdua ere, gartzelan dago, 2008 eskeroztik, gauza beragatik. Ezin dute, uh, eh, bakezaleen diskurtzo hau eh, onartu, ez? E, Turkiar nazionalismo itxu honek ezin du horrelakorik onartu, eta horregatik ez diote berari barkatzen, eta gainera bera, berak hemen jarraitzen du ere, hitz egiten, beraz ez da isiltzen, eta hori eh, Turkiar boteraren zatun artezina da. Batez ere, kontutan izanik, bera dela emakumea, ez dela kurdua, ez dela armeniara, bera, badakizu, estatuaren tza, boterearen tza, bintzat, eh, turkiarra da, eta hori ezin diote, ezin diote barkatu. Mm. Eta ez diote inoiz barkatuko. Hona, fera horretan, eh, azken behietan, nenaren urtean gertatu zen, eh, kainan zer pasada hor, nenaren urteko udan, pinak zelek entzat? Pasaden udan, bera ona etorri zen e, baionara, bere azken liburua aurkestera, eta etorri baino, egun bat zulenago, jakin zuen, Turkiako auzitegi gorenak, laugarren absoluzioa bertan bera uzten zuela. Hau da betiko gartzela zigorra baiestatzen zuela. Baina garai hartan abokatuek ez zuten agiri ofizialik eh, jaso, ezen paperik ezen ezer, eta zei abete pasaditu horrelako limbo juridiko batean. ezekien zer gertatuko zen, urtarrilaren zeiak arte. urtarrilak zeian, abokatuek e, jaso dute eh, agindu ofiziala aurten eta eta agindu ofizial horren ondorioz ba jakin dugu igor diotela kanpoaz arazoetako frantziako ministerioari nazioarteko atxilotze agindua horrek zer suposatzen du ba edozi momentutan eh, atxilotu dezaketela eta turkiara bidali Turkiara bidaltzen badute badakigu zuzenean gartzelara doala, eta behar bada torturak pairatuko dituela. Ez hori bakarrik, adibidez orain, berak ezin du, frantziatik irten, beraz ezin du bere bizitzarekin jarraitu, berak baditu hainbat, bere gitaraua biziki aberatsa da, egiten ditu bidaiak, batez ere zuitzan, italian, mintzaldiak egiteko, festivaletan parte hartzeko, liburu azoketan parte hartzeko, beraz orain hori guzia gelditu da, eta ez dakigu zer gerta daiteken. Frantziaren eh, eh hor, nolako, nola ikusten duzu zuek, isila da, komplize da, laguntzaile da, nola ikusten duzu Frantziaren eh, ejola afera horretan? Arazo da Frantziak, Frantziako botereak, badura badula horrelako diskurtso bizikian bigua, Turkiarekiko, ez bakarri Frantziak, eh, beste herrialde batzuek ere. Beraz, eh, ez dakigu zer gerta daiteken. Ez, eh, ebadakigu, uh, eh, bo, negozioa eta geostrategikoak diren, eh, kontuak direla garrantzitsuenak, ez, azken finean, komertzioa dirua. Eta hortan, hortan gera, giza eskubideen alde, Egiten dute, bai egiten dute uh, edabideen aurrean, baina benetan azpiloko hainitz dira hortaz uh, zigur gara. Eta aspalidanik uh, bizida hemen pinar beste, beste baina ben, pinar adibidez frantzian bizida eta aspalidanik mehatxatuta bizida, ez? Beraz, ez, guk ez dugu segurtasunik, uh, ez dugu guzte frantziak segurtasun bat bermatzen duenik. Beraz, azki arriskutsua da, e, duten duten diskurtsori. Mi esker genitz. Zuei mi esker.